E, da li će namaz i ostala dobra dijela biti primljena od žene koja nije pokrivena. Allah vas nagradio. Allahu alam, Allahu alam. Znači, Allah najbolje zna to pitanje. Znači, nedosljednog sliđenja upute kada neko čini neka dobra dijela, ali to amelan sal, vahale se ija. Znači, imaju dobri ružni dijela. Znači, osoba treba da, to je dokaz osobe koja je u džehlu. Znači, da prihvata nešto od dina drugo ostavlja. Znači, da ima borbu sa Šeitanom nema čisti jak iman u svome srcu da je u stanju da prihvati i primjeni sve ono što Allah Đelešinu naređuje. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da učvrsti se i uputi na pravi put takve osoba.